Un día, que quizá nunca llegue, te pediré que hagas algo por mí. Pero hasta ese día, considera esto como un recuerdo del mero mero. Lo más crema es su, nena no te asustes más Que donde vamos no te lleva la sube En la y azul Le pa' sacar de todo el estrés de la urbe, me urge Pongo ese culo a sudar y todas esos mulos vender Pa' comprarme este lugar que nunca pudieron ver Yo soy el pulpo del rap y no doy ni un brazo a torcer Lo que no ocupo en el mic, te lo ocupo en la fe Chavitando tonto como borbitando por todos lados Acaban vomitando pronto, podría ser un compilado Por hacerse confiado, complicado con mi combo Rap autodidacta, autóctono de los Esto me corre por la sangre, lo traigo en el ADN haciendo líricas históricas, jugando como un nene. Si el rap tuviera un apellido sería Jiménez. Y aunque entrenen día y noche, llegarán a los niveles en los que ando navegando mientras lleno los papeles. Mi cara está pintada en las paredes o en las pieles de los fieles que siguen pidiendo que no lo desvele. Ya no creo en las promesas de tu cor asesino. Por más que me ves el anillo y que me llame padrino, voy por la ruta acelerando y por la llega camino. Porque sé bien de dónde vengo, y nunca lo olvido. Y M, la M del mero Y si me piden la Z, la Z del zorro Junto la Z y la M, se te juntó el desespero No hay espacio en el estadio para entrar tanto batero Y si me piden la M, M del mero y Si me piden la Z, la Z del zorro Junto la Z y la M, se te juntó el desespero No existe tanto espacio para que entren tanto vaquero Puse ese culo y a todo su mulo a correr. Es que solo aprendí a atacar, no me gusta defender. Siempre dejé todo al azar y sé ganar y perder. Igual lo salgo a festejar, derecho al amanecer. Y ahora pretenden que juntando dinero, quieren pagar por lo que escribo como a Pablo Coelho. Pero mi letra vive en mí, conmigo irá para el cielo, porque yo mato por lo mío y con lo mío me muero. Atravesando el río entero para llegar a Uruguay, con el ceballo mateando y pasándola de freestyle. Todo miñeris en el río, va saben que lo que hay. Yo estuve siempre adelantado, pero nunca en offside. Así que go torpe, llamen más coworkers, un par de pole Walkers y unas cortoples. Que te grabo viendo todo, Blade, te vuelvo un hip hop lover, pa' que veas lo que la palabra de un hombre. Con el Homer dando vueltas por el corner Subió desde home tuyo va a ser un home en junio Hace falta solo un nombre para ponerme en modo turbio Y a tu novio a pararme un traje turbio Sé lo que estás pensando, no me lo digas Estoy todo el día viajando, viendo mente dormida Van para allá sin pensarlo como si fuesen hormiga Parece que no, pero este mundo cruel te domina. Piensan que estoy equivocado, yo y mi estilo de vida. Yo creo que están equivocados ellos y su estilo de vida. Están pensando en el mes, yo estoy pensando en la cima. Después me ven el baile y me pide M esa piba. Y si me pide la M, la M del mero. Y si me pide la Z, la Z del zorro. Junté la Z y la M, se te junto al desespero. No hay espacio en el estadio para entrar tanto barrero Y si me pide la M, la M del mero. Y si me pide la Z, la Z del zorro, en la Z y la M, se te junto el desespero. No hay espacio en el estadio para entrar tanto bardeo.